Pásame la juca, eh, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Eh. pásame la juca, eh, por lo norte con frío estamos mago con no dicen ni pío. Hoy un like, la romana prendía mejor que Dubai. tú eres una bandida, tú te la traes. si le digo que llegue, le cae ey. Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, ey, ey. yo en nubita para el bate. ey. Si quiero la movie la dejo en replay, ey. Hoy anda con el bobo, que pues no brega ni dispara. Pero todos los diego en PR vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh. Es tuya la juca o tú eres juquero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante el este tigre. Reggie Pásame la busca, eh, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Ey, pásame la busca. Eh, por lo norte cuando estamos fríos. con no dicen ni pío. Pásame la busca. Eh, que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido casa la busca. Eh. Por lo norte con todo estamos fríos. con no dicen ni pío. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy para arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demagogos me lo quite de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los jefes, llegan los jefes, llegan los jefes. Ya, ya. Llegan los jefes, llegan los la calle bota fuego. de mi ADN. yo soy leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si plato se quedan como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendida, en la botella. Pidan más, pidan más, que con esa no me da. Que puta felicidad, hoy a todas se le da. Ey. Toca ya o no damos detalles. Ey. Tu baby llamó loco, dame la luz, luz. ¿Quién puñeta eres tú? Tú donde un demagá, tú eres un demagá, tú eres un demagá que Kiko. Que la calle bota fuego, fuego ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar 5 de en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el alfa, el jefe, la planta, la bestia, te best